čokoľvek, vždy to všetko stálo a padalo na tom, ako sa k danej situácii zachoval človek. Preto sa netreba vyhovárať na dobu, tá stála a padala práve na konaní tých, ktorí ju svojho tvorili a platí to aj o súčasnosti, ale zrejme nám je prevažne jedno, čo si o nás pomyslia generácie, ktoré ešte iba prídu, ak samozrejme ešte vôbec budú mať ten dar týkajúci sa myslenia, pretože čo si budeme hovoriť, hlúpneme a to, za čo by ste svojho času neprešli ani z ročníka do ročníka na základnej škole, tak tomu sa dnes často tlieska. Vidieť tak do hlav tohto davu, to by bol naozaj zážitok, pretože nie všetci sú s tým tlieskaním aj stotožnení, ale pribúdajú a pridávajú sa, aby náhodou neutrpeli, takže doba ktorú sme tu mali pred novembrom 89, tá sa nám v podstate vrátila, čo je nielen v augustovom čase, vzhľadom k tomu 21. naozaj smutné konštatovanie. Minulosť takých príkladov ponúka už celkom dosť a zrejme k tomu niečo pribudne aj dnes. Prázdniny, neprázdniny. Máme tu 21. august už opäť na dohľad, dnes je 19. v čase premiéry keď zahorela ďalšia petrolejka. A tak si teda ideme posvietiť na časť z toho, čo bolo a čo sa nám aj väčšine opakuje. Pričom vôbec teda nemyslím teraz na hudobnú výplň. Začíname a tak vám už len želám nerušené počúvanie. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Okuliare s modrým rámom, zelené či rúžové, nasadím si každé ráno, podľa toho viem, obyčajné za pár drobných, presne tak a spadám, že nie je to zlé že sa mi to iba zdá mesto tečie ako rieka prší šik mi dáš, práve sa ti ozval mobil to ťa volá môj Mne sa páči bežať daždík, mrznúť s tebou a mať sny. Sňať ti skváre okuliare, vidieť svet reálny. Mesto tečie ako rieka, prší šikmý dážď. Práve sa ti ozval mobil, to ťa volá môj hlas. v auguste očakávaným interpretom v tomto čase určite, keďže zajtrajší deň, to znamená ten 20. je novým v prípade rodáčky zo Svidníka, Kristíny Pelákovej, absolventky herectva Košického konzervatória, stala sa objavom Martina Kavoliča, no a na tú hudobnú scénu vstúpila, no dalo by sa povedať, že v prvom rade vďaka cover verzii Vráť mi tie hviezdy Beaty Dubasovej. Potom už došlo aj na pesničky, ktoré boli už písané čisto len pre ňu a albumový premiérový počin z roku 2008 ešte váham tak už si tiež našiel svojich poslucháčov. Účasť na Eurovízii v 2010 s Hore Hroním, tak toto ju tiež výrazne zviditeľnilo a postupne pribúdali ďalšie pesničky. My sme si pripomenuli v úvode albumovú štvorku, na Mať srdce spred 7 rokov, odvtedy už pribudli len snívanky, viac menej záležitosť určená tomu mladšiemu poslucháčovi, medzičasom sa stala maminou. Už je to trošku aj o inom režime životnom, ale koncerty opäť začínajú byť dosť dôležitou náplňou jej dní, takže už by to malo byť aspoň čiastočne vrátené do tzv. starých kolejí, ale samozrejme je to už trošku o inom obsahu toho ktorého dňa a iný obsah bude mať aj aktuálna petrolika, ktorá bude postavená hlavne na dvoch e, výročiach, jedno pologuľaté, jedno výrazne okrúhle. Zaspomíname si na textára Jozefa Augustína Štefánika 22. tomu bude 75 rokov od narodenia no ale zároveň si pripomíname takto aj 20 tretie výročie odchodu, spojené s 24. augustovým dňom. No a meno e, Iva Fischera by snáď tiež nemalo byť neznámou. Stal sa tiež textárom a výrazným na tej druhej strane rieky Morava a je tu storočnica, takže to sa obísť nedá. V jeho prípade sa to spája s 23. augustovým dňom, tak nám budú spievať viac menej tí, ktorí e, majú síce sviatok, ale až taký výrazný to dnes teda nie je moment a budeme sa venovať aktuálnemu termínu 19. augustovému dňu 232 v tomto ročnom kalendári meninový oslávenec tým je na Slovensku Lídia meno ojedinelé gréckého pôvodu významovo pochádzajúca z Lídie, krajiny v Malej Ázii. V Českej republike si sviatok tohto typu pripomína Ludvík. To by mal byť majiteľ mužského mena nemeckého pôvodu, ktoré vzniklo z germánskeho mena Ludvík. Významovo je to vykladané ako slávny bojom. No a máme tu aj dva dni, teda zároveň, jeden svetový, jeden medzinárodný. Ten svetový sa týka Humanity, vyhlásený Organizáciou spojených národov v decembri 2008. V tento deň a ešte o 5 rokov skôr bol zbombardovaný úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel aj vtedajší vysoký komisár pre ľudské práva a špeciálny zástupca generála alebo generálneho sekretára pre Irak aj spolu s ďalšími viac ako 20 humanitárnymi pracovníkmi a tak to je venované všetkým takýmto pracovníkom, ktorí prišli o život pri záchrane životov a ochrane zdravia ľudí postihnutých mimoriadnými udalosťami, ako je vojna alebo prírodná katastrofa. Najlepšie by bolo tomu všetkému predchádzať, aby žiadny humanitárny nemuseli nikam cestovať. No a zároveň tu máme teda aj Medzinárodný deň pirátov tá definícia pirátstva tá bola postavená na násilných činoch, previneniach proti cudziemu vlastníctvu alebo činoch obmedzenia osobnej slobody, ktoré boli páchané na zištné účely pri použití vodného alebo vzdušného plavidla na šírom mori alebo na iných územiach, ktoré nepodliehali žiadnej štátnej moci. Do medzinárodnej právnej zmluvy alebo zmluvnej úpravy v roku 1958 sa pod pojmom pirátstvo rozumeli také činy, ktoré boli spáchané na mori, e, respektíve uskutočnili sa z mora. Podobné štátne opatrenia, aj ak sú protiprávne, sa nepovažujú za pirátstvo. Tie štátne opatrenia sú zaujímavé skôr historicky, pretože do roku 1856 v rámci tzv. kaperstva Činnosti pirátskeho e, typu vykonávali aj štátom autorizovaní súkromníci, ktorí sa na základe vonkajších príznakov od pirátstva často ani nedali rozoznať a v podstate to tak máme aj v súčasnosti. Dokonca už v Českej republike máme pirátov aj v politike a to sú tí, ktorí sa oficiálne takto označujú, ale sú aj takí, ktorých ani nemusíte priamo z tohto všetkého upodozrievať. Oni si to svojimi skutkami eh, pred verejnosťou odhalujú sami. No, budeme mať aj hudobných pirátov, ale ten nasledujúci, to je ďalší z augustových oslávencov. Posvietime si na druhý album formácie s názvom Noc a deň, keďže na východe hudobne zostávame, pretože 21. augusta si narodeniny 48. pripomenie Rasto Kopina, mladší z dvojice bratov a spevák, hráč na ústne Harmonika a klávesových nástrojoch práve zo skupiny Noc za deň, ktorú zakladal spolu s Robertom Kopinom v decembri 97 a v marci 2000 vydali svoj prvý album No a v septembri 2001 práve túto dvojku s názvom Slova už nevravia nič ktorá obsahovala teda aj pesničku druhu v poradí v aktuálnej petrolejke skladbu nazvanú Mucha. Mucha celá bez seba Tak plávaj, plávaj do mora Tak plávaj, plávaj do mora ušipnem ťa do ucha Ja komár ušipnem ťa, co som ja Tak plávaj plávaj, plávaj do mora. Tak plávaj, plávaj do mora. ťa kto vie kam Tak plávaj, plávaj do mora Tak plávaj kúsok papiera, ten znesie všeličo a aj hudobné nosiče. V prípade skupiny Noc za deň mnohí nemali problém ani s trojkou, katarziou, respektíve albumom Nestrieľajte do labutí, ten je z februára 2006, keď už v tom istom období ponúkli aj výberovku, retrospektívu a peťku ikony potom v októbri o dva roky neskôr. Takže dnes takýmto spôsobom sa nám mala možnosť formácia pripomenúť, ale tých, ktorí tu budú mať predsa len trošku také bohatšie zastúpenie, tak e, na tých si treba ešte chvíľočku počkať. Na Slovensku zostaneme aj vďaka nasledujúcej nahrávke, ale v podstate si môžeme prebehnúť úvodnú polovičku aktuálnych udalostí, respektíve udalostí z aktuálneho dátumu, lebo našťastie mnohé sú iba ukryté v minulosti. Najvzdialenejšia zo záveru 17. storočia, keď spod tureckej nadvlády oslobodili pevnosť v Nových zámkoch v roku 1685 o ďalších, no, skoro 200 rokov neskôr v 1851 Karel Havlíček Borovský bol za svoje písanie v časopise Slovan postavený pred súd v Kutnej hore. Porota ho ale napokon predsa len oslobodila. 1888 v belgickom meste Spa sa konala prvá súťaž krásy. Vtedy zvíťazila 18-ročná slečna z Karibiku. Aspoň teda správa uvádza, že je to dievča, tak predpokladáme, že vtedy ešte bola slečna. V Prahe bolo založený prvý český klub fotoamatérov na sklonku 19. storočia, o rok neskôr teda po tejto súťaži. No a v roku 1900 sa v Paríži konalo to, čo už máme aj v tomto roku za sebou, olympijské hry. Vtedy sa tam dokonca odohral prvý a zároveň aj posledný olympijský zápas v športe zvanom kriket. To je taká pálková e, loptová hra. Samozrejme mnohí nemusia mať s tým veľké skúsenosti. Pokiaľ ide o Indianapolis a automobilové preteky, tiež sa to spája s 19. augustom. V roku 1909 sa vtedy konali prvé závody Indy 500. No a premiéru si odbil aj skok padákom v Európe. V roku 1913 francúz Adolf Celestín Pegot sa o to pokúsil, keď to uskutočnil, bol francúzským pilotom, jeden z prvých leteckých akrobatov a tzv. prvé letecké ESO histórie ročník 1889, slúžil vo francúzskej armáde, potom sa začal venovať lietaniu, získal aj pilotné osvedčenie a pracoval ako skúšobný pilot pre Luisa Bleriota. No a ako prvý na svete zoskočil z lietadla padákom práve 19. augusta 1913. Pritom si všimol, že neovládané lietadlo letí stále ďalej a ďalej e, teda aj E, robí tie rôzne otočky, ktoré v tom čase žiadny z pilotov neuskutočnil. Dôvodom bola obava z poškodenia v tej dobe ešte nedokonalých e, strojov, tak keď vyskočíte z lietadla, nikto tam už nezostane. Tak to nie je iba konečná pre lietadlo, ale môže to byť dosť nebezpečné pre tých, e, ktorí budú sa nachádzať v mieste dopadu toho lietadla. To je snáď asi aj logické. No, Horšie boli potom tie veci, ktoré nasledovali po udalosti spred 90 rokov, keď za prezidenta Nemecka zvolili tamojšieho kancelára menom Adolf Hitler, nahradil starého a chorého Paula von Hindenburga, kam to potom všetko viedlo, mnohí vedia, ale aj na inej strane sa diali smutné veci. V 1936 v Moskve sa začal prvý verejný proces proti tzv. teroristickému trockisticko-zinovievskému e, centru. V tomto procese boli obžalovaní z vlasti zrady 16 bývalí vysokí funkcionári a spolupracovníci Vladimíra Iliča Lenina a Josifa Vysarionoviča Stalina medzi najznámejšie postavy eh, Grigorí Zinoviev a Leu Kamenev, čo tiež už všetkým nemusí nič hovoriť a ono by bolo ideálne, keby takéto veci riešili len historici a ostatní by sa skôr obzerali iným smerom a keby nám to samozrejme potom tí historici aj predkladali za každým v rovnakej verzii a nemuseli sa rozchádzať podľa toho, ako je dobré, že fúka vietor, potom vám z mnohých narobia mátohy parohaté a pravda môže byť úplne o niečom inom. Tá mátoha parohatá to je aj titul, ktorý si v nasledujúcich chvíľkach vypočujeme, pretože zajtrajší dátum je narodeninový v prípade jej interpreta, rodáka z Lučenca. Tam sa narodil ako Ivan Grajciar, neskôr absolvoval chemickú fakultu, no a ako chemik aj 6 rokov pracoval, potom súkromne študoval spev a v roku 1967 odišiel s kapelou Vlada Hronca do zahraničia. V 72. získal bronzovú bratislavskú líru a o dva roky neskôr sa stal solistom z Pevoherného súboru novej scény. Už ho mnohí registrovali pod menom Ivo Heller. Natočil množstvo pesničiek, aj takých, eh, ku ktorým sa dnes už asi len ťažko niekto obráti. Napríklad eh, v 73. to bola skladba Tomáša Seidmana a Alexandra Karšaja, textára, s názvom Kým všetci ľudia neodhodia zbraň. Ono to dokonca aj zvíťazilo v medzinárodnej súťaži nazvanej piesne Solidarity. Takýchto tzv. Eh, politických súťaží, alebo tak súťaží s obsahom, ktorý tvorili tzv. angažované pesničky. Bolo svojho času celkom dosť, nebol to len ten e, festival politickej piesne, ktorý na Slovensku sa konal v Martine, v Českej republike, v Sokolove, ale boli tu aj takéto súťaže. Dnes sa to už spája zase s inými oblastiami, no ale taká klasika, ktorú Ivo Heller naspievala, a ktorá sa medzi klasikou aj udržala za tie roky, tak to je práve nahrávka z roku 1970 avizovaná toha Parohatá. Či stojí čas, či beží, či prší dášť, či sneží, čakávam stále na tom nábreží. Keď bije polnoc veší, už na tom nezáleží. A moja kráska, kto vie, kde leží. stojí čas, nebeží. Neprší dáž, nesneží. Nečakám dávno na tom nábreží. Nebije polnoc zveží, veží, na ničom nezáleží. Zmárnená láska pod zemou leží. tak z minulosti môže mátať eh, množstvo aj skúseností. V prípade Iva Hellera snáď tým nebudú jeho postavy v muzikáloch, operetách, činoherných predstaveniach. Vytvoril množstvo. Bol to Kučinský v ruskom muzikáli, potom bol tam kráľ Menelaos v Krásnej Helene, Bazil Bazileu v Grofovi Luxemburskom, Cigánsky barón, tam sa objavil, hral a spieval v podstate vo všetkých muzikáloch Joška Betnárika. Evangelium o Márii, Grand Hotel, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Pokrvní bratia, Klietka bláznou, Donaha, ale aj české muzikály uvádzané na novej scéne boli tým, čoho sa zúčastňoval, či už to bol Hamlet, Krysař alebo Kleopatra. V divadle Andrea Bagara v Nitre alternoval s Leopoldom Haverlom úlohu pána Boha v muzikáli Adam Šangala a zahral si aj v kráľovi Davidovi a jeho herecké a spevácké výkony boli ocenené pred 20 rokmi v mestskej časti Nové mesto e, verejným uznaním a výsledky práce boli zaznamenané aj takýmto spôsobom, ako sme si vypočuli, pripomenuli. K tomu nasledujúcemu titulu, za ním sa vrátime až do 60. rokov, ale cesta je trnistá, cez ďalšie udalosti z aktuálneho kalendára. Tá druhá polovička 20. storočia teraz bude dominovať, keď v roku 1957 v Bratislave na Tobrudskej ulici otvorili maloobchodnú predajňu Tuzexu. Bol to podnik zahraničného obchodu, ktorý v bývalom socialistickom Československu spravoval sieť maloobchodných predajní so zahraničným tovarom. Vznikol 1. júla toho istého roku v tom 57. O tri roky neskôr môže byť, že niekto cieľene, niekto len tak náhodne e, mieril svoj pohľad e, do výšok. Vypustená bola umelá družica Sputnik 5. Viezla dvoch psíkov, strelku a belku z kozmodromu Bajkonur. Jednalo sa fakticky o druhý test lode Vostok a tiež o prvý let, z ktorého došlo k návratu živých organizmov, čiže zvierat, opäť naspäť na zem. Tohto letu sa zúčastnili nielen tieto dva psíky, ale bolo tam aj 40 myší a dve krysy. No, kto vie, kto chýbal vtedy v parlamente v Sovietskom zväze. Zatiaľ, čo Američania túto misiu evidovali ako súčasť programu Sputnik, tak Sovieti a od nich čerpajúce zdroje aj v Československu toto začlenenie neuvádzali. V roku 1969 to už bolo rok po povedzme, že oslobodení v Československu, v úvodzovkách samozrejme, na mnohých miestach Československa pri príležitosti tohto prvého výročia v pádu vojsk Varšavskej zmluvy sa konali masové protesty ako výraz nespokojnosti s politikou nového vedenia vtedajšieho štátu. Skončili sa 20. 1. augusta. Vyžiadali si žiaľ 4 obete. Bombový útok na kino v irackom meste Abádán v roku 1978 bol oveľa tragickejší, 422 obetí. No a ešte horšie to bolo, alebo zrovnateľné, v podstate aj keď menej obetí tam bolo, ale v roku 1980 po núdzovom pristáti lietadla hneď po štarte na letisku v Riade v Saudskej Arábii Zahynulo tam 300 ľudí, keď v Batožinovom priestore vypukol požiar. Takže 19. august aj smutný, tragický. V Poľsku v roku 1989 eh, vtedejší prezident Vojčech Jaruzelský vymenoval Tadeuša Mazovieckého za prvého nekomunistického premiéra po 42 rokoch, takže zaujímavá zmena. No a na hraniciach Maďarska a Rakúska sa uskutočnila povolená demonstrácia, európsky piknik, pri ktorej niekoľko stoviek občanov vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky emigrovalo na západ. Čo sa týka 90. rokov, e, sovietský rozhlas, no, už možno v 91. aj ruský, oznámil správu o zosadení prezidenta Michaela Gorbačova moc vtedy prebral e, tzv. štátny výbor pre výnimočný stav. Tento pokus o puč bol potlačený a Michail Gorbačov sa potom 22. augusta vrátil do Moskvy. Uzavrieme to pre túto chvíľu v roku 1995. Tiež to nie je nič radostné. Nedaleko Sarajeva v Bosne a Hercegovine havaroval transportér, v ktorom zahynuli traja americkí diplomati vrátane mierového vyslanca v niekdajšej Juhoslávii, ale keby sa tam Spojené štáty nenachádzali a nemali tam takto prsty namočené v úvodzovkách, tak by nemuselo dôjsť k takejto tragédii. No, lieta aj vrtulník, lieta aj motýl, kiež by sme sa iba na tom kochali. Budeme si pripomínať teraz narodeniny dnešné narodeniny, 84. v prípade herečky, speváčky menom Jana Malknechtová. Bola hviezdou divadla Semafor, kde pôsobila od 1. septembra 1962 do konca júla 1965 a v podstate nahradila Evu Pilarovú, ktorá v tom čase už spievala v divadle Rokoko. No a niekoľko pesničiek, ktoré zaspievala, sa stalo aj celkom úspešnými. Vystupovala aj vo filmovom muzikáli Kdyby tisíc klarinetu. Tam aj zaznela pesnička, hoci teda partnerom bol e, autor hudby Jiří Šlitr, ale aj tak si budeme spájať s tou verziou, ktorá teraz zaznie. 17. mája 1963 ju točila v štúdiu na Strahové aj s orchestrom Ferdinanda Havlíka, ktoré divadlu Semafor tiež patrilo. No a v prípade Jiřího Jelínka, ktorý ako spolu interpret tejto pesničky figuruje, tento rodák z Tisy pri Blatne, bol maliarom aj ilustrátorom, ale hlavne jazzovým trúbkárom a populárnym spevákom. Tiež sa v jeho životopise August skloňuje, hlavne ten 21 keď eh, sa nachádzal spolu s orchestrom Karla Dubu v Mongolsku a žiaľ bol súčasťou tragickej nehody autobusu, čo spolu s vtedajšími udalosťami aj v Československu Jiřího Jelinka psychicky naozaj výrazne poznamenalo. On našťastie teda tú autonehodu prežil, ale až do toho svojho odchodu 16. oktobra 1984 to už nebolo nič ideálne. No a na konci života už bol naozaj mimo dosahu poslucháčského ohlasu a záujmu. Stále viac a viac podliehal svojim problémom s alkoholom, čo sa teda aj prejavovalo pri tej zlej životospráve na jeho zdravotnom stave. Takže keď nás opúšťal po opakovanej operácii žalúdka, tak už bol naozaj eh, tak povediať zabudnutým interpretom. Máme my to tu z času na čas oprašujeme, takže si pripomenieme aj tento raz ich spoločné dueto, ktoré pod názvom Motýl svojho času ponúkli a bola to naozaj výrazná hitovka. se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řek jsem víc, než chtěl jsem říct. To už se stává to tím, že dobře ví, že si ta pravá. Že se mi hlava točí. Za to může šeřík snad a tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řek si víc, než chtěl si říct, to už se stává jde to tím, že dobře ví, že si ta pravá. Že se ti hlava točí, za to může šeřík snad. A tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše vstát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Že láska No, nedá to spať a my sme sa preto aj vrátili za striebornou pesničkou druhého ročníka Zlatého Slávika v roku 1963, keď to bolo len o spoločnej kategórii spevákov, aj speváčok dohromady a tou druhou bola práve pesnička roka. Víťazstvo patrilo tiež autorom Jiří Šlitr a Jiří Suchý vďaka titulu Oči snehem zaváté interpretom Karel Gott, no a tam za vodou v Rákosi to bola bronzová priečka Karla Mareša, Jiřího Štajdla, ktorí sa postarali o pesničku pre Valdemara Matušku a Evu Pilarovú. Jo, třešne zráli štvorka, čiže bodovali aj tzv. cover verzie, nebolo to len o pôvodných pesničkách. No, pokiaľ ide o Janu Malknechtovú a jej životné osudy, tak e, objavila sa aj e, vo filme Konkurs. No a v muzikáli Kdyby tisíc klarinetu jej spev zaznel aj v Starcoch na chmelu a z hudobnej komédie Lou na mamuta. V roku 1965 ukončila angažmán v semafore a po Sobáši keď sa vydala teda, tak sa odsťahovala do Švédska, čiže z tej domácej hudobnej scény v podstate zmizla doslova a do písmena. Neskôr jej kroky viedli za oceán do New Yorku, kde sa nachádza aktuálne to nie je veľmi jednoduché vypátrať, ale môžeme byť tiež takí nenápadní gratulanti. Čo sa týka dnešných narodenín, ale máme tam aj výročie do z opačného tábora. K tomu sa prepracujeme o chvíľočku po uvedení zvyšných udalostí, ktoré nám dnešný kalendár ešte ponúka z toho ostatného obdobia, keď po viac ako 7 rokoch od začatia invázie v rámci operácie Iracká sloboda v roku 2010 sa z Iraku stiahla posledná americká bojová jednotka. Keď by sa všetky posťahovali, nech sú kdekoľvek a nie len americké. V roku 2011 dvojka, jak v zložení Peter Gele a Erik Vlček získal na majstrovstvách sveta v maďarskom Segedíne zlatú medailu v K2 na 1000 metrov. Na Novom Zélande v roku 2013 boli povolené sobáše osôb rovnakého pohlavia. Ostrovná krajina bola prvou v azijsko-tichomorskom regióne a 14. na tejto planéte, ktorá takéto zväzky legalizovala. No a skončíme v 2016. Môže byť, že mnohí si to ešte stále vedia živo vybaviť čo sa udialo pred tými 8 rokmi v rámci Olympiády v Rio de Janeiro, keď sa víťazom v chôdzi na 50 km stal Matej Todt. Pre Slovensko tak získal prvú olympijskú atletickú medailu v ére samostatnosti a bola hneď zlatá. Takže toto si môžeme aj po rokoch spojiť, niektoré žiaľ musíme, s 19. augustovým dňom, tak ako si presne po roku zaspomíname na odchod Vaša Patejdla. Práve dnešný deň bol ten, keď sme tú smutnú správu museli prijať, stráviť a popasovať sa s tým všetkým. Poďme si na Vaša zaspomínať aspoň jednou pesničkou. Je to návrat, e, dá sa povedať, že už k poslednému albumu, ktorý s Elánom natočil ešte v 2019. Zhudobnil text Juraja Soviara aj to napokon naspieval. Táto pesnička dostala názov Nádherne strapatá. Za sebou má papierové lásky Čierny humor pokazených dní Do práce vždy veľmi presne zaspí očiach iskru pohľad nezbedný. Aj keď plače, ako by sa smiala, roztúženým chlapom uniká. Pred sú roky sa za vašom samozrejme ešte v tomto roku určite obzrieme, keďže 10. oktobra uplynie 70 rokov od narodenia, takže dostane podstatne väčší priestor. Aj v rámci Petrolejky dnes takto jednou pesničkou návrat k zatiaľ stále ešte teda tomu najčerstvejšiemu albumovému produktu skupiny Elán. Ešte bude samozrejme doplnený tento zoznam, aspoň pracuje sa na tom. Tak držme palce, aby tým aktuálnym dvom singlom, ktoré už Elan pustil do sveta, pribudli zaujímavé vydarené pesničky, aj tie, ktoré to všetko napokon dotvoria. Je ale už teraz najvyšší čas nielen spomínať e, na album s názvom Najvyšší čas, ale aj na to, čo Elán tvoril niekde na začiatku, lebo nasleduje blok pesničiek, pod ktorým je podpísaný rodák zo Žiliny Jozef Augustín Štefánik 22. august rok 1949 sa písal, keď sa narodil no a aj keď mal viacero aktivít pôvodne študoval angličtinu a filozofiu pracoval v opere aj v rozhlasovom archíve ale najčastejšie sa to spájalo hlavne s textami pesničiek tak si pripomenieme práve jeho tvorbu cez 5 nahrávok a pri Eláne práve máme možnosť zostať, pretože v roku 1980 keď sa zadarilo kapele na Bratislavskej líre s pesničkou Kaskader, čo je samozrejme práca Ľuboša Zemana po tej textárskej stránke, tak single obsahovala ďalšiu záležitosť, e, ktorá mala šancu na tomto festivale e, zaujať. E, František Turák zhudobnil text Jozefa Augustína Štefánika a skupina Elán to natočila pod názvom Len nájsť pravú chvíľu. života nájsť tú pravú chvíľu, aby nebolo neskoro, lebo dnes už teda s Jozefom Augustínom Štefánikom si na kávu nezajdete. Má za sebou, alebo mal za sebou aj absolventský čas štúdia na Strednej všeobecnej škole, 6 semestrov štúdia filozofie a angličtiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1972 pracoval dve sezóny v opere Slovenského národného divadla, potom v ústrednej expedícii tlače poštovej novinovej služby a po návrate zo základnej vojenskej služby v 79. začal pracovať v hudobnom archíve Československého rozhlasu v Bratislave od roku 1986 sa už venoval výlučne písaniu textov a poézie, tú umeleckú činnosť tu začal, alebo tej sa začal venovať počas štúdií ako skladateľ, textár, gitarista aj spevák v jednej osobe, pričom veľký vplyv na jeho tvorbu mali aj svetové legendy Donovan, Bob Dylan, Joan Baez, no a aj tzv. básnici Beat Generation. Postupne sa ale zameral len na tvorbu textov a poézie a v tomto smere rozvinul celkom slušnú aktivitu v podstate v rokoch 1979 až 86 napísal okolo 400 pesničkových textov a mal možnosť spolupracovať s mnohými interpretmi. V prípade Elánu nezachytil som ďalšiu pesničku, ktorá by tam bola pribudla, lebo tak Elán sa točil hlavne okolo či už Ľuboša Zemana, Pavla Jursu alebo Borisa Filana a neskôr pribudali potom aj ďalší, ale Základ e, spolupráce Jozefa Augustina Štefánika bol postavený e, hlavne na pesničkách Sony Horňákovej, s ňou toho dali dohromady naozaj dosť a aj v roku 1980 pesničku, ktorá bude druhou v poradí, dostala názov Anonym. Anonym. svieže, ale aj muzika celkom sviežná. Toto by sme skôr mohli zaradiť do toho 83. roku a spolupráca so Soňou Horňákovou tá sa primietla aj do výrazných e, titulov typu Bielý pavúk, Na trhu, Ulice Toleda alebo dve básne pána Hikmeta. Dokonca si na svoje konto pripísali spoločne aj trojnásobné víťazstva v televíznej pesničkovej súťaži Triangel svojho času v tých 80 rokoch, ale v prvej polovičke tohto desaťročia sa sústredil aj na spoluprácu s Magdou Medveďovou, s ktorou v 83. vydali aj spoločný album nazvaný Do zajtra čakám. No ale bola tu spolupráca aj s inými autormi a interpretmi. Karol Duchoň, Jan Greguš, Jana Kocianova, Marcela Lajferová, Peter Lipa, Silvia Slivová, dokonca Jitka Zelenková, skupina Nova Istropolitána, Prognóza, Strom, Tonik. Niekoľkokrát sa zúčastnil či už Bratislavskej líry alebo Bystrických zvonov, ale toto bolo skôr bez nejakého extra výraznejšieho úspechu. Čo si pripomenieme ako tretiu pesničku v poradí, zostaneme v tej prvej polovici 80 rokov. Takto sa pomaličky na scénu dostávala Mirka Brezovská, s Alim Brezovským dal dohromady Jozef Augustín Štefánik tiež pesničku s názvom Už nie sme kráľmi hier a tá by mohla byť teda treťou spomienkou na tohto textára. hľadám bez bočných úmyslov a bez vied, že som mladá. Niečo už dávno viem a niečo iba tuším. zmenený. Dospelá skúsenosť je často iba v slovách. Pred tie mám miesta dosť, keď úsmev dlane schovám. Mení sa úsmev, prstami mávne, zmení mi tvár. Mení sa úsmev, viem, čo je správne, viem, koľko stá, Dlhý krok do zvuku za krásnym snom kde Kráčam za svojim snom, krásne mladá. na sľuby ľudí. Pozáclonovania, ak sľuby nezobudí. Mení sa úsmev, prstami mávne, zmení mi tvár. Mení sa úsmev, viem, čo je správne, viem, koľko stál. Dlhý krok do zvukov, za krásnym snom, kobercom krásne mladá. sme už pri tých kráľoch, dnes ich máme tiež s tou modrou krvou osôb dosť v kalendári. Leu VI, zvaný Múdry, alebo aj filozof, to bol byzantský cisár, od roku 886, tiež mal 20 rokov, lebo bol ročníkom 866, tiež ako Mirka Brezovská, ktorá naspievala pesničku v čase, keď mala teda tých 20 s textom Jozefa Augustína Štefánika. Ďalšie meno Alžbeta Stuartová, tak tá sa ako neskôršia anglická princezná a česká kráľovná, dcera anglického kráľa Jakuba I., manželka zase e, českého tzv. zimného kráľa Friedricha Falckého, narodila v tento deň v roku 1596, v 1596 829. prišiel na svet grof Ján František Pálfy de Erdöt, bol posledným šľachtickým majiteľom bojnického zámku, takže aj toto meno dnes je možné hľadať v kalendári z tých vzdialenejších ročníkov sa ešte dajú povyťahovať nejaké mená, ale už to s tou modrou krvou by sme nemuseli až tak veľmi preháňať. Pokiaľ ide ešte o Jozefa Augustina Štefánika, tak v encyklopédii modernej populárnej hudby O ňom zo pár viet napísal aj Julius Kinček. No snáď v tom budete sa vedieť vyznať v tých slovách, ktoré tam boli vtedy pripísané svojho času. A teraz budem citovať. V najlepších e, textoch Jozefa Augustína Štefánika je zrejmá inklinácia k symbolistickému a impresionistickému stvárneniu myšlienkového materiálu – obohatenému o básnické prvky, pričom väčšina jeho textov sa tematicky orientuje na zobrazenie intimného vzťahu muža a ženy a širokého spektra medziľudských vzťahov. Príležitostne sa venuje aj spolupráci so začínajúcimi autormi, interpretmi a skupinami. Tu ten citát končí, ale my ešte dve pesničky budeme počúvať z jeho autorskej dielne. Tá nasledujúca to bude o 10 rokov mladšia záležitosť, ktorá sa objavila ako dokonca titulná na albume Petra Stašáka, ktorý v tomto čase e, ponúkol pesničky typu Gabriela, Mám ťa stále rád, Sonko a dášť. Tam bola tiež spolupráca s Alim Brezovským, ale Ivan Horvát je podpísaný pod melódiou tej nasledujúcej skladby a celý projekt teda niesol názov Bez veľkých obetí. skoči čaká za rohom, aby som v ňom teba premohol. Je to zábavné, krské cesty posypú aj rodák zo Spišského Bystrého, o rok mladší od textára Jozefa Augustína Štefánika, Peter Stašák, súčasť Petrolejky. Obzeráme sa ale za tvorbou eh, textára Jozefa Augustína Štefánika ešte jednou pesničkou si to pripomenieme a zároveň si teda aj zaspomíname na Ľubka Stankovského, ktorý nás v tomto roku opustil, ale 23. august bol jeho novým termínom takže 73. už teraz poprvýkrát žiaľ nedožité narodeniny si pripomenieme interpreta viacerých úspešných pesničiek a aj formácií, nebola to len skupina Modus, s ktorou zrealizoval viaceré projekty, aj tie najlepšie dievčatá album, kde sa objavili legendárne sklíčka pod názvom Tia a môj brat, ale bola tam aj spolupráca e, v rámci skupiny Prognóza s Jozefom Augustínom Štefánikom ešte v 80 rokoch keď ponúkli LP platňu s názvom Prognoza, alebo niektorí tomu hovorili tajnička, krížovka, lebo ono to ťažko išlo úplne identifikovať, ale boli tam pesničky, na ktorých sa pracovalo na prelome 70. 80. rokov v zostave s Ľudovítom Noskom, Marianom Obertom, Vladom Kašajom, Otom Meluzínom, Valikou Ekštajnovou No a texty dodali aj ďalší, hlavne teda Luboš Zeman sa tam mal možnosť realizovať. No a e, to sa týka aj e, skladieb typu Záhadný hlas alebo Zrkadlenie, e, cover verziu pesničky Eltona Johna, ktorú Ľubomír Stankovský tiež naspieval ale to bol text práve Ľuboša Zemana. Čo sa týka práce Jozefa Augustína Štefánika, tak e, bol podpísaný pod 4 e, pesničky z tohto produktu, ktoré vydavateľstvo, alebo ktorý vydavateľstvo Opus ponúklo v úvode 80 rokov, tak si poďme pripomenúť pesničku, ktorú potom neskôr Lubomír Stankovský e, priniesol aj na svojom solovom albume Nový muž zo starých čias, s ktorým sa snažil potešiť a snáď aj potešil mnohých v roku 2001, kde oprášil jednu z hitoviek kapely Prognoza a ponúkol vo svojej verzii a my si ju dnes vypočujeme na záver tohto bloku. V rovnakom názve figuruje aj na tomto zozname, čiže ako posledný bosk. Posledný bosk. tomto roku, keď sme museli prijať aj informáciu o odchode práve Ľubomíra Stankovského, zvaného Kyslík, bubeníka, speváka, člena viacerých formácií, už to bolo spomínané, či už to bol modus, alebo to bola prognóza. A aj Dežo Ursini dosť často využíval jeho služby svojho času, hral aj veláne. No a kapelu Modus potom obnovoval spolu s novými členmi, ale aj s Janom Balážom si zahrali v tej obnovenej e, v zostave. Stačí sa pristaviť pri albume Regenerácia z roku 2018. Toto bol návrat o 23 rokov v čase späť za novým mužom zo starých čias. Takto sme si pripomenuli aj posledný z piatich textov, Jozefa Augustína Štefánika. Aj ten dnešný hudobný kalendár ponúka zaujímavé mená aj z tej svetovej scény. Sú to výrazné a pre niekoho neprehliadnutelné, neprepočutelné postavičky. Johnny Nash, ten bol ročníkom 1940, rodákom z Houstonu v Texase, afroamerickým reggae spevákom a skladateľom štýlovo vychádzal aj z reggae, aj zo soulu a bol to on, kto objavil na Jamajke v polovičke 60. rokov Boba Marleyho. V októbri 68 mal v anglickom aj v americkom rebríčku prvú hitovku. No a tých úspešných pesničiek bolo celkom dosť. On potom aj žil od roku 1971 v Londýne a úspešný bol aj s ďalšími nahrávkami Tears on my Pillow z júla 1975. Môže byť, že tiež mnohí neprepočuli. Ten životný príbeh sa uzavrel 6. októbra 2020, keď sa nachádzal vo svojom rodisku v Justne. Jan Gilan, ročník 1945, spevák kapely Deep Purple, hardrockovej formácie, ktorá vznikla v 68. Poprvýkrát sa predstavili na pódiu v Dánsku v apríli 68 No a v máji ponúkli aj prvý album a zaznamenali hlavne v 70. rokoch celkom slušné úspechy. Pokiaľ ide o Johna Deacona, ten je o 6 rokov neskôr narodený v Lestri na britských ostrovoch a známy sa stal hlavne ako basgitarista skupiny Queen. Brian May a Roger Taylor zakladali kapelu, ktorá si hovorila Smile, a v roku 1970 potom zmenili názov na Queen. 8. januára 71 koncertovali poprvýkrát v jednom z londýnskych hudobných klubov no a prvý album ponúkli v júli 1973. Samozrejme s Freddie Mercurym zaznamenali neuveriteľné veci a v decembri 75 viedli poprvýkrát aj singlovú hitparádu so skladbou Bohemian Rhapsody to by dnes už bol veľký problém, pokiaľ ponúknete pesničku, ktorá má viac ako 3 minúty. Už aj s touto mali vo svojej dobe celkom slušný problém ju nejako presadiť, ale napokon sa zadarilo a pozrime sa, kam sa to podarilo dotiahnuť v tejto formácii. No, z tých neskôr narodených ešte dve mená, obaja sú ročník 1963, takže dnes si pripomínajú 61. narodeniny dáma má prednosť, rodáčka z Pittsburghu, z Pensylvánie, speváčka, herečka menom Bonnie Bianco. Narodila sa ako Lori Lynn Bianco, keď mala 15, tak so sestrou Holly natočila svoj prvý singlík. Spoluprácu im ponúkli potom talianskí producenti Guido a Mauricio de Angelis. Presťahovala sa do Talianska, zmenila si meno z Lori na Bonnie Bianco a v roku 1982 jej vyšiel prvý album pod týmto názvom. Aj prvý single alebo prvé skladby boli úspešné aj v nemecky hovoriacich krajinách. Na jej konte eh, viac ako 20 vydaných albumov a kompilácií. No a Joy Tempest, tak to je spevák švédskej hard rockovej kapely Europe, tiež dnes 61. narodeniny si pripomína. Táto formácia vznikla ešte pod prvým názvom Force v roku 1979. Názov Europe začali používať v 83. a v tom istom roku ich priateľka, speváka a hráča na klávesi Joya Tempesta prihlásila do švédskej súťaže talentov, ktorú vyhrali. Navyše Joy dostal aj cenu ako najlepší spevák a John Norum ako najlepší gitarista, inak Joy sa narodil ako Rolf Magnus Joachim Larsson. Toto víťazstvo im otvorilo potom cestu k natočeniu prvého albumu, ktorý aj vydali v februári 83, ale podstatne úspešnejšia sa stala produkcia z mája 1986, keď vydali teda album s názvom The Final Countdown a stade pesničky, okrem titulnej ešte Rock the Night a Kerry sa stali naozaj celosvetovými šlágrami a dodnes, keď zaznejú tie synťáky, ktoré boli pre kapelu tak typické, tak hneď mnohí vedia, koľká bije. Joy ten vydal aj nejaké tie solové albumy a predstavil sa aj na Slovensku na koncertoch v 2010 v Prešove, respektíve v Trnave a v 2016 aj v Piešťanoch, takže jeho hlas už zaznel aj v našich zemepisných šírkach. Čo budeme počúvať v nasledujúcich chvíľkach, tak to bude popis doby síce 90. rokov, ale no schválne či v tom nenájdete aj nejakú tú súčasnosť. Peter Uličný ako textár už toho popísal naozaj dosť. V ostatnom období spolupracoval hlavne s Richardom Müllerom, ale jeho spolupráca so skupinou Team s Palom Haberom, Marianom Grexom, tak e, tá je tiež dostatočne známou, ale keďže mierime do roku 1997 za tromi pesničkami z tohto obdobia, tak si dovolím povytiahnuť ako jedného z reprezentantov a jediného teda za slovenskú stranu Ingrid Vranovičovú alias Ingolu, ktorá v tom čase ponúkla albumový produkt a titulná pesnička by nám mohla urobiť antre do tohto obdobia. Svet patrí bláznom. bláznom, aspoň takto sa to teda tvrdilo v tých 90 rokoch. Druhý zo šiestich albumov Ingrid Vranovičovej, Májovky, na 1. mája každoročne si pripomína narodeniny, tak eh, ten práve reprezentovala titulná pesnička, naša vstupná, do roku 1997, ktorý bol premiérovým aj pre neskôršie postavičky zo sveta, predovšetkým športu alebo toho hereckého, ktoré môže zastupovať Adam Mišík, syn Vladimíra Mišíka, ale rodili sa hlavne teda tí športovci, Markéta Davidová, biatlonistka, mm, prípadne Kristina Šmídlová, tenistka, Veronika Machiniaková, slovenská biatlonistka, potom je tu Max Verstappen, holandský pilot Formuly 1, Markus Rashford, anglický futbalista, alebo Zara Larson, švédska speváčka. My budeme počúvať tých slovenských a českých interpretov, aj keď už teraz už sa budeme s pohľadom zameriavať hlavne na tú českú stranu. Mali čo riešiť, aj svadbu prezidenta Českej republiky Václava Havla hneď v januári s Dagmar Veškrnovou. No a boli tam aj demisie, napríklad ministra spravodlivosti. Nesúviselo to s týmto sobášom, ale tri dni po svadbe podal demisiu. Dôvodom odstúpenia bola skutočnosť, že protiprávne užíval titul doktora, hoci teda nezložil doktorské skúšky, nahradila ho Vlasta Parkanová z rovnakej strany. No, mnohí si o sebe myslia tiež niečo viac a nikam neodchádzajú. A mm, boli tu samozrejme aj e, ďalšie udalosti, keď tak prechádzam ten zoznam Námatkovo siahneme po ďalšej demisii ministra priemyslu a obchodu v Českej republiky Vladimíra Dlouhého. E, minister školstva Ivan Pilip tiež podal demisiu, takže sa to menilo v júni hlavne teda na českej aj slovenskej e, strane e, vyrazil poprvýkrát tzv. autovlak v nočnom rýchliku Hornát z Prahy do Popradu boli od tohto dátumu, čiže 6. júna v určité dni zaradené vozidla alebo vagóny pre prepravu osobných automobilov cestujúcich, ktorí cestovali v lôžkových vagónoch, takže na cestách možno bolo aj bezpečnejšie. Václav Havel potom neskôr oznámil kandidatúru na prezidenta ešte aj v júni v Českej republike. Došlo aj k úprave štátnej hranice medzi Českou a Slovenskou republikou. No a na starom staromestskom námestí v Prahe. Tam sa objavil potom z cesty na okolo sveta na bicykli Viteslav dostal prvý Čech, ktorý takúto cestu absolvoval. Môže byť, že mnohí zaregistrovali aj jeho štart, ktorý sa konal 18. septembra 1994 takže 59 460 kilometrov bola dlhá jeho cesta, pri ktorej navštívil 58 štátov, piatich kontinentov. Pri štarte ho vyprevádzali cestovatelia Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Cestoval postupne na dvoch rovnako špeciálne upravených e, českých bicykloch značky Velamos. V decembri 1994 bol na Sinajskom poloostrove. Vianoce roku nasledujúceho strávil v Austrálii a o rok neskôr v Argentíne. V Brazílii sa stretol aj s Václavom Havlom, ktorý tam bol na štátnej návšteve, ale určite neprišiel na bicykli. S tým prvým došiel do Austrálie, do Sydney. Za celú cestu musel 4 krát vymeniť reťaz, 4 krát aj to 7 koliesko vzadu. Zadné koleso údajne menil 7 krát, predné 2 krát, spotreboval 28 plášťov, množstvo duší. E, defektov mal 107 počas tejto <laughs> cesty na bicykli viezol aj 35 kg výbavy, zimné, letné, cyklistické oblečenie, stán, spacák, karimatku, malý varič, ešus, lekárničku, základné hygienické vybavenie. Keď tam spomínajú vybavenie aj v podobe druhého bicykla, neviem si to predstaviť, že ako sa vlastne toto podarilo prepraviť. Nemám fotky k dispozícii, takže netuším, či mal na chrbte ten druhý Rozpočet si stanovil na 15 dolárov na deň. Na celú cestu napokon spotreboval 1 200 000 korún. Ako živnostník vykázal náklady ako pracovnú cestu. Výpravu označil ako jednu z posledných svojho druhu bez navigácie GPS, internetu a mobilu. No a naspäť dorazil 21. septembra 1997 Jeden jeho bicykel by mal byť vystavený aj v Národnom eh, technickom múzeu v Prahe, ten druhý ukradli <laughs> v roku 2003. Inak o cestu okolo sveta na bicykli sa v roku 1986 ako prvý Čech pokúšal cyklista Vlastimil Svoboda s Jiřím Říhom, ale vtedajšie úrady im eh, neumožnili vycestovať, takže napokon z cesty nebolo nič. Ale mnohí sú radi, keď sa prevezú na bicykli aspoň okolo bloku, lebo už aj toto je niekedy veľký športový výkon. Výkon hodný návratu, ten sa týka napríklad druhej pesničky. Tá sa bude točiť okolo štvrtého albumu e, skupiny Buty po projektoch Pískej si pískej, Pomalu, Dřevo, tu bola aj profilovka s názvom Rastaka Gvana. Vana Môže byť, že mnohí tento produkt e, zaznamenali, lebo bol tam aj Krtek, pesnička Do Ruska, prípadne Ledňáček, Včera sem se a tak ďalej a tak ďalej. No a bola tam aj pesnička, ktorú si pripomenieme, Radek Pastrňák, nielen v pozícii hlavného interpreta, ale aj autora tejto skladbičky, ktorá ako druhá v poradí na tomto albume zaznela a zaznie aj ako druhá pri našom návrate do tohto obdobia titul s názvom Trumpeta. Trumpeta. O touze trombeta dlouze trouby. Troubení dává do světa takovou věc. Takovou věc, kterou nejdříve zakroutí nahoru. Zakroutí nahoru a potom zatroubí dolů. sa v roku 1997. Diali sa zmeny, novým generálnym tajomníkom OSN sa stal Kofi Annan. Na Slovensku sa uskutočnilo referendum, hádajte dvakrát ako skončilo, bolo zmarené v máji. V Londýne vyšiel román Harry Potter a kameň mudrcov, prvý diel tzv. Potterovskej série britskej autorky Joan Rowlingovej. Mm, potom tu máme zaujímavosť z japonského trhu. V novembri sa tam objavil výrobok s názvom Tamagoči. Mnohí tiež určite nemôžu zabudnúť. V Spojených štátoch mal premiéru veľkofilm Titanic, jeden z divácky najúspešnejších, čo sa týka histórie. No, pozvánka do Európskej únie, tá sa v decembri týkala šiestich kandidátskych štátov Cyprus, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Boli pozvaní k prístupovým jednaniam. Tie začali potom na začiatku roku nasledujúceho. Inak čo sa týka filmových e, titulov z tých českých, ktoré boli úspešné aj na Slovensku, Báječná léta pod psa, Nejasná správa o konci světa, Mandragora, Knoflíkáři, Byl jednou jeden polda, dvojka, Stůj nebo se netrafím, alebo Zdivočelá země, zo svetových titulov, okrem toho Titaniku, teda aj Život je krásny s Robertom Beníným, e, tajemstvo minuloročného leta, Zberateľ boskov, Policajt zo San Francisca, Piatý element, Lepšie to už nebude, alebo Horizont událostí. Celkom pestré. No ale žiaľ, boli tu teda aj odchody. Tak si prejdeme pred poslednou pesničkou zoznam takých tých výraznejších strát. Albin Brunovský, slovenský maliar a grafik, zomrel v januári, vo februári potom Bohumil Hrabal, český prozaik, ale aj slovenský filmový režisér a kameraman Jaroslav Siakel, Viktor Kubal, slovenský výtvarník, filmový režisér, nás opustil v apríli, v júni potom Ivan Krajíček, herec, spevák, komik, moderátor, režisér Bulat Okudžava, ruský spisovateľ, ten zomrel v júni, rovnako ako Jacques-Yves Cousteau, francúzsky námorný dôstojník, prieskumník, Robert Mičum, americký herec, zase 1. júla, na druhý deň Vladimír Kostovič, to bol slovenský herec. Gianni Versace, talianský módny návrhár, zomrel 15. júla. Dnes je výročie odchodu Petra Nováka práve s rokom 1997 sa to spája. Ešte si pripomenieme aspoň slovne. Matka Teresa zomrela 5. septembra. Potom je tu Stick Anderson, švédsky textár, manažer skupiny ABBA. Zomrel 12. septembra 1997. presne o mesiac neskôr aj John Denver, americký country folkový spevák, skladateľ Take Me Home Country Roads Môže byť, že mnohí zachytili a mnohí ďalší. Samozrejme Michael Hutchins, austrálsky spevák, tento uzavrel 22. novembra. No a maliarom to začalo, Maliarom to skončí. Vincent Hložník bol slovenským grafikom aj tým maliarom zomrel 10. decembra 1997. O strate bude pojednávať aj nasledujúca pesnička. Málo kto sa dostal do pozície hlavného hrdinu ako ten, ktorý je opisovaný v texte autorom Daniel Landa, ale išlo o netradičný textík, pretože v tomto prípade spolupracoval s Petrom Jandom a skupinou Olympic, ktorá ponúkla v 97. ako novinkový album projekt nazvaný Braille. No a medzi pesničkami, ktoré sa stali takými neprepočutelnými a dá sa povedať, že aj nadčasovými, figuruje tiež skladba, ktorú ponúkli aj v klipovej podobe, kde sa posadili ako keby na takú tlačovú konferenciu pred novinárov a spustili text piesne s názvom Giordano Bruno. Pomalu otevíráš oči osáváš nový den. Jen tma se kolem tebe točí, jak rád bys oknem viděl ven. Chtěl by si ještě spatřit nebe, strop tvojí celý nestačí Zítra je konec z toho zeme, protože zem se otáčí. 7 rokov má tento titul. A s ním teda aj album s názvom Braille, keď kapela Olympic vyrazila aj nad turné pod názvom Holba Tour 97, pivovar v Hanušoviciach sa stal už po druhý rok za sebou oficiálnym sponzorom tejto legendy. Záver roka, tak to bolo o oslavách 35. výročia vzniku kapely, ale nejaké extra moutné akcie sa nekonali Vystúpenie v Lucerne sa uskutočnilo v duchu tradičného vianočného koncertu. Ako host sa divákom predstavila dcéra Petra Jandu Marta s kapelou The Happy. Taká malá oslava predsa len e, prebehla, konala sa od 16. do 22. októbra v malom klubovom kine MAT na Karlovom námestí v Prahe. Tam sa podarilo niečo, čo by určite ocenil každý fanúšik kapely. Olympik bol na filmovom plátne, štúdio zhromaždilo drvivú väčšinu dostupných filmových a televíznych materiálov od roku 1964 po vtedajšiu súčasnosť a spojili to do troch samostatných blokov. Tá prvá predstavila divákom filmy týkajúce sa práve kapely Olympic, e, či už to bola Horečka, Olympic v Paríži alebo Kryžovatky, vrátanie aj premiéry hraného filmu 5 cestujících ešte z roku 1972. V tých ďalších dvoch častiach um, bolo potrebné um, si po rokoch oživiť spomienky a tak trošku sa postarali aj o svetlo do sveta filmovej pesničky. Boli to klipy z celej doby existencie Olympiku Programy sa dočkali troch repríz no a Olympik zvíťazil aj v rámci Českého Slávika v kategórii Skupina Roka. Úplne nečakane vyšiel aj album Ondráž Podotýka, ktorý obsahoval záznam vystúpenia z roku 1964, ktorý si vtedy e, nechal od zvukára natočiť Mila Rúžek a celých 23 rokov to doma strážil ako oko v hlave záznam sám o sebe bol pre e, svoju kvalitu nepublikovateľný, ale ako sa na obale uvádzalo, technika konca druhého tisícročia umožnila upraviť ho do podoby od pôvodnej nahrávky e, doslova na nerozoznanie, takže už to bolo aj počúvateľnejšie. Čo by ale našej pozornosti ešte dnes nemalo uniknúť, tak to bude finále ktoré bude patriť spomienke na rodáka z obce Letky. Bol rozhlasovým redaktorom, básnikom, dramaturgom, textárom, publicistom, libretistom, scenáristom, prekladateľom aj autorom rozhlasových hier a rozprávok menom Ivo Fischer. A keďže 23. augusta uplynie 100 rokov od narodenia a vytvoril toho naozaj dosť a dá sa povedať, že mnohé jeho texty, čo sa týka pesničiek, doslova zľudoveli, tak si dnes 5 pesničiek z jeho strany pripomenieme. No, on ich nenaspieval, posúval ich tým, ktorí s tým vedeli naložiť tak, ako sa naložiť má. A prvý dôkaz bude v úvodnej pesničke. Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudolínou já tě znám. Ty, kdo ztratil zpřízeň dám, kdo si lásce uslal v hrobě, škodíš tím jenom sám sobě, že si sám. Podívej, Kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Ty, kdo nevíš, kudy kam, samou bídou koncem týdne, nemáš mládí právě klidné, já tě znám kdo se to bíš jako prám v naší rozbouřené době. V téhle chvíli právě tobě zaspívá. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvár. Ty, kdo znáš se k dětským hrám, ať tě vose nohy sebou, počkej na mě, půjdu s tebou, já tě znám. Slunce zamklo zlatý chrám, noc ta dáma v černé robě, holá hvězdu a jdou obě přímo k nám. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Ty, kdo víš a ty, kdo znáš, Kdo si duše ctná čistá a kdo v srdci kousek místa pro mě máš. Až se sklamu, nebo až ztratím víru v tuhle řádku, pak ty mě zas na oplátku zaspíváš. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, sa teda tvár. teda na Iva Fischera a storočnicu v prípade jeho narodenia ten 23. august. Dominantným teraz strednú školu dokončil až v roku e, po skončení druhej svetovej vojny, pretože počas okupácie bol vylúčený v podstate zo všetkých stredných škôl. 4 semestre potom študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. No a začínal ako básnik, prvú zbierku balady z konce katastrofy, to ponúkol už v 47. Počas tej druhej svetovej vojny bol aj redaktorom armádneho e, vysielania Československého rozhlasu. Nakoniec v ňom zostal 20 rokov najskôr v Českých Budejoviciach, kde bola jeho manželka v angažmáne, potom v Prahe. Podielal sa aj na vzniku programu Kolotoč, ktorý sa v podstate e, vysielal naozaj dlhodobo a v 69. sa stal dramaturgom divadla Rokoko, kde sa zoznámil s Valdemarom Matuškom. Tam na stretnutie mal možnosť si potom neskôr aj zaspomínať pred 20 rokmi došlo aj k citátu. E, Připravoval se pořad Vysílá studio A. To bylo v roce 62, to už jsme byli s Karlem Štědrým a Evičkou Pilarovou v Rokoku. Tam mi Josef Vobruba nabídnul písničku, která se jmenovala Jo třešně zráli. Já jsem tu písničku neznal a ono se ukázalo, že to byla jedna z nejlepších písniček vůbec, když jsem ji zpíval na podzim v Lucerně. E, tak e, Ivo Fischer přišel za scénu a představil se. Já říkám, tak to jste vy, co jste spáchal tuhle píseň a on řekl, že ano a od té doby jsme se scházeli, to nebyli jen jeho třešně zráli, ale eh, taky další a keby sme sa pozreli na ten zoznam, tak samozrejme v prípade Valdemara Matušku je to nejkočatější, pretože eh, skladby typu Až se môj čas ponachýlí, Eldorado, Jo, třešně e, námořnický bál, Pojď se mnou láskobá, Růže z Texasu, Slavíci z Madridu, tam nad tou hrází, tisíc mil, tuhle rundu platím já a tak ďalej a tak ďalej. Ten zoznam je naozaj neuveriteľný a hlavne čo pesnička, tak eh, toto by mnohí vedeli v pohode odrecitovať aj sami. Strávili spolu 25 rokov, priateľských aj pracovných. Podstatné je, že sa našli ako ľudia, a, ako autor a spevák a e, samotný Ivo Fischer zvyčajne zvykol hovoriť, že keby mal alebo vedel spievať, tak e, že by chcel spievať ako Valdemar lebo tomu bolo hrejvým, čo sa týka pocitov. Napísal aj niekoľko divadelných hier pána Pikvika, Zítra touhle dobou, My se vlka nebojíme. No a písal aj texty do divadelných inscenácií, aj do filmov vydal knižne zbierku svojich pesničkových textov pod názvom Písmena, čo bola aj pesnička, ktorú naspieval Karel Štedrý. Vrcholom bolo tiež predstavenie 8 lásek Valdemara Matušku, o ktorom sa dá povedať, že to bol v podstate jeho ten najzákladnejší interpret, ale pesničky sa objavovali aj v spevníku iných, však napokon dôkazový materiál jeden máme za sebou, v prípade Heleny Vondráčkovej, melódia Žilberta Bekouda, v českej verzii dostala názov Rúže Kvetou dál. Pre Helenu Vondráčkovú eh, napísal Ivo Fischer aj v podstate jej prvú pesničku, ktorou sa výrazne zviditeľnila, to je tá legendárna Červená řeka. Potom neskôr to bolo napríklad dueto s Jirkom Kornom Noc kolem nás, ale aj eh, pieseň, ktorú naspievala s Vaškom Neckářom do muzikálu Šílenie smutná princezná s nám jednu krásnou princeznou môže byť, že mnohí tiež v pohode vedia zatriediť No, ale Milan Chladil by mohol byť napríklad ďalším interpretom a nielen, že mohol, ale aj <laughs> bude. Tam by sme mohli e, siahnuť po troch skladbách, jedna z nich priestor dostane, nebude to božskej triny, nebude to ani pole s bavlnou, ale bude to pre leto naozaj veľmi vhodná Matilda. Matilda zhrály maliny, vyrostly ve zdraví a sladký voňavý, jak jsem si všiml. Na šumavský louce pod pilou Trhali jsme je tenkrát s Matildou Právě s tou, pro kterou už dávno chřadnu a nedobře spím Matilda, Matilda Matilda je moje a to je všechno, co vím A teď všichni Matilda, Matilda Matilda, la la la la la la la la la. Všechno se to pak stalo náhodou, pod zeleným keřem tam nad vodou, kde byl snad podopád a slavčí stádo krav, kdo by si všim. Kdykoliv jsem totiž s Matildou, tak mi zní žhavý proudy do žildou. Vím jen, že Matilda je moje a to je všechno, co vím. Zpívám si Matilda, Matilda, Matilda je moje a to je všechno, co ví. A teď všichni. Matilda. Páni a dámy. Matilda. Zpívejte s námi. Matilda. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Trubky solo. Na tom nikdo nikdy nic už nezmění. Matilda je hezká až zvlážení Jen ona jediná je jako malina, to jsem si všim. A ať mi život co chce zacílá, tak tam vždycky bude se mnou Matilda. Co nyní, kvůli ní si tohle zpívám a maliny jím. Jediná Matilda, Matilda.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 Všichni se mnou, Matilda, páni a dámy, Matilda, zpívejte s námi, Matilda, la la la la la la la. Máme tu za sebou jednu z cover verzií, ono ich množstvo vzniklo s textami Iva Fischera, ale sú tu aj pôvodné tituly, ktoré vznikali aj napríklad e, k filmom, e, rozprávkam, tie tzv. televízne pesničky, ktoré je možné nájsť aj v takých tituloch ako Rebelové, Jen ho ať se bojí, Zatýkač na královnu. bol tam seriál Pantau, ďalej Phantom Morrisville, aj spomínaná šialene smutná princezna Jeden názov ešte nepadol a za chvíľočku si to spojíme aj s ďalšou storočnicou, ktorá ale bude na pretrase až e, na Vianoce e, lebo sa to bude týkať Jaroslava Celbu, rodáka z obce Kramolna pri Náchode, e, ktorý sa narodil tiež už pred 100 rokmi a ten jeho životný príbeh trval 88 rokov, aj keď niekde sa píše 89. Samozrejme dnes dominuje Ivo Fischer, ktorý tu bol na e, to, čo všetko vytvoril naozaj krátky 66 rokov ale o chvíľočku si pripomenieme ďalšiu pesničku, ktorú by mohli poznať v pohode mnohí, aj keď nie skôr ako pesničku, ale hlavne ako e, sprievodnú melódiu z jedného e, z večerníčkov, než sa k nej prepracujeme, mali by sme sa takto pred záverom pozrieť ešte bližšie aj na ten dnešný dátum a prebehnúci aspoň menami jednotlivých tzv. narodeninových oslávencov, prvý anglický kráľovský astronóm, zakladateľ observatória v Greenwichi a autor prvého moderného hviezdného katalógu John Flamsteed. Ten bol ročníkom 1646. Orville Wright, priekopník motorových lietadiel, letec, americký vynálezca, ten sa narodil v roku 1871. O 12 rokov mladšou bola francúzska módna návrhárka Coco Chanel, inak Gabika Šanelová. No a máme tu aj Vieru Galatíkovú, českú herečku, tá bola rodáčkou zo Zlína, narodená 19. augusta 1938, inak manželka herca Ladislava Freja, ktorý stvárnil napríklad doktora Sovu, mladšieho samozrejme, v seriáli Nemocnica na kraji mesta. E, baletka, prekladateľka Olga Lajdová, dnes je to 81 rokov od narodenia, bola prvou manželkou Juliusa Satinského, zahynula v januári 1985, keď sa utopila pri kúpaní v Karibskom mori pri amerických panenských ostrovoch. Bill Clinton bol svojho času prezidentom Spojených štátov v 90. rokoch predovšetkým. Dnes je to 78 rokov od narodenia o dva roky mladší rodák z Bratislavy herec Vladimír Bartoň. Ten bol dlhoročným členom divadla Andrea Bagara v Nitre, už nie je medzi nami od januára 2018. Matthew Perry, tiež už môžeme hovoriť žiaľ iba v minulom čase, bol ročníkom 1969 americký herec známy ako Chandler zo seriálu Priatelia, zomrel minulý rok v októbri. Marko Materazzi, talianský futbalista, ročník 1973, tiež neprehliadnutelná postava vo svojej oblasti, tak ako jeho rovesník, rodák z Mijavy, Ján Valach, bol cyklistom slovenským, zúčastnil sa na dvoch olimpiádach, svoj najlepší výsledok zaknihoval v Pekingu 2008, keď e, obsadil na pretekoch s hromadným štartom 62. miesto. No a tiež bol trénerom jediného slovenského profesionálneho cyklistického týmu Dukla Trenčín, z ktorého potom prešli pod jeho vedením do svetovej cyklistiky aj takí cyklisti ako Michael Kolář, Erik Baška alebo Peter Sagan. No a čo sa týka odchádzajúcich, to si pripomenieme po pesničke. Tá tretia v poradí z autorskej dielne Iva Fischera to nás vráti do roku 1974 Interpretom bude Karel Gott za sprievodu orchestra Václava Hybša aj s detským zborom. Svojho času zaznamenali tiež pesničku, ktorej autorom hudby bol teda spomínaný Jaroslav Celba a zostáva, aj zostane. Text písal Ivo Fischer, no a mám pocit, že už pri úvodných tónoch by mohlo mnohým byť jasné, ktorý seriál Večerničkovi si pripomenieme. ten dům snad líp, nežli já budete znát. Střecha šikmá, má z jehličí trám. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. pápěří. Z tebo trávy a háj z mravenčí Cestu znám jen já, ale vám řekni rád, ať struny dětství v nás dál mohou hrát. cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. cestu znám jen já, ale mám, že ji rád, ať struny dětství nás dál mohou hrát. No. v tejto chvíli nevedel vybaviť pohádky z mechu a kapradí. U nás na Slovensku sme to poznali hlavne pod názvom Kremienok a Chocholúšik. V Českej republike to boli Kremílek a Vochomúrka. Seriál animovaný z roku 1968, vysielaný v rámci Večerníčka. Námetom bola rovnomenná knižka spisovateľa Václava Čtvrtka, v ktorej boli príbehy hlavných hrdinov popísané, postavičky nakreslil Zdenek Smetana a o ten český dubbing alebo české slovo sa postarala Jiřina Bohdalová. Hudbu zložil teda Jaroslav Celba, ktorý e, spolupracoval s, so Zdenkom Smetanom už na počiatku 60 rokov aj na filme Jediná radosť alebo na Štaflíkovi a Špagetke. No a epizódy väčšinou nemali kompletne originálny soundtrack, sprevádzané boli jeho skladbami a boli potom nahraté, tie skladby boli dopredu natočené do epizód, len vložené podľa nálady individuálnych scén. Natočilo sa 39 časti po 8 minútach. Prvá mala názov e, ktorá se řídili hodiny s jednou ručičkou. No a prvá séria to bola o 13 epizódach, vznikla ešte v čierno-bielom e, prevedení. Ehm, vysielaná tá premiéra 6. októbra 1968 a po úspechu tej úvodnej série televízia potom e, nechala dotočiť v roku 1970 ďalších 13 častí. Samozrejme neskôr sa potom e, došlo aj k tomu, že sa začali tie aj čiernobiele farbiť v roku 1900, 2017. E, no a Eh, prvých sedem dielov sa potom pri digitálnej reštaurácii dočkalo nových farieb, vysokého rozlíšenia a takéto aktualizácie samozrejme boli v prospech diváka. Pokiaľ ide o mince, lebo aj toto už Kremienka Chocholúšika postihlo, tak v 2018 Česká mincovňa vydala sériu zberateľských mincí s názvom Pařecová chaloupka – Séria zobrazovala aj Kremienka, aj Chocholušika, aj Chalúbku a do predaja boli vydané teda strieborné aj zlaté mince od 950 po 5950 českých korún, takže zberateli asi mohli prísť na svoje. Dnes je to teda u nás v rámci spomienky na Iva Fischera, ktorý sa ako textár postaral o slovíčka k pesničkám No a samozrejme nemôže tu chýbať ani teda tá spolupráca s Valdemarom Matuškom, s ktorým toho dal dohromady. Dá sa povedať, že najviac, aj keby sme teda mohli siahnuť aj po Eve Pilarovej, Hane Zagorovej, je tam Jozef Laufer, Jozef Zima, eh, Karel Štedrý, Karel Zich, eh, Ladislav Vodička, Marta Kubišová, Milan Drobný, eh, niečo natočili aj Spiritual Quintet, tak e, ten Valdemar by nám nemal uniknúť a zrejme asi spomedzi tých najvýraznejších pesničkách tá, ktorá teraz zaznie z verzie z roku 1980, ona bola točená premiérovo ešte o 14 rokov skôr, ale mám pocit, že táto je taká trošku sviežejšia. Legendárny to titul S Bohem láskou. Ať bylo mne je jí tak 16 let. Zeleným údolím sem si jí Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hra. S Bohem nech mě jít, bude klid. žádný pláč už nespraví, ty víno ty toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít za svoj. Přišel čas a já se toulám dál. Kolika údolí jsem takhle stál. Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem lásko nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví. kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jenom to, co se má a říkal jenom to, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Opravdu. Fakt slova e, z tohto textu v štýle ja nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo. I náš čas už v podstatě vypršal. Treba se nám pobrať. Tak ještě záverečná pesnička ako spomienka na Iva Fischera, ktorý nás opustil 6. decembra 1990, veľmi skoro, ale stihol ešte návrat Valdemara Matušku z emigrácie aj koncert v Pražskej Lucerne ktorý sa konal práve v tom roku 1990, kde bol medzi divákmi v sále posadený. No a pred rozlúčkou ešte aj zoznam mien odchádzajúcich práve s termínom 19. august. Písal sa rok 1580, keď sa to uzavrelo v prípade talianského architekta menom Andrea Palladio, jeho vily v Benátsku, zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Aj vďaka tomu je často považovaný za najvplyvnejšiu osobnosť v dejinách západnej architektúry. Blaise Pascal, francúzsky filozof, matematik, ten zomrel v roku 1662 v Paríži. James Watt, škótsky mechanik, vynálezca fyzik, samouk, známy aj predovšetkým ako vynálezca párneho stroja, Zomrel v roku 1819. Astronóm spoza Veľkej mláky, zakladateľ rodinnej spoločnosti na výrobu teleskopov Alvan Clark. Ten zomrel 19. augusta v roku 1887. Federico Garcia Lorca, španielský básnik, dramatik. Tam sa to uzavrelo v roku 1936. Možno najslavnejším z jeho diel je Cigánska romanca. Vladimír Škutina, to bol český humorista, publicista, spisovateľ, aj autor televíznych e, seriálov. Zomrel v roku 1995, o dva roky neskôr už spomínaný Petr Novák. Legenda, mnohým zostávajú v pamäti minimálne pesničky typu Náhrobní kámen, ja budu chodiť po špičkách, po jestli te má rád víc než ja a tak ďalej, hviezdičko blízkava, našli by sme toho dosť. Takže dnes tiež spomienka týmto smerom môže letieť, tak ako aj v prípade Tonyho Scotta, ktorý to rozhodol sa ukončiť skokom z mosta v Los Angeles v roku 2012. Bol filmovým režisérom z Británie, známy aj takými filmovými trhákmi ako Top Gun alebo Únos metra Mm, policajt v Beverly Hills 2 uzavrel to pred tými 12 rokmi, no a pred rokom sme teda riešili odchod Vaša Patejdla, slovenského speváka, skladateľa, hudobníka, hudobného producenta, autora mnohých pre naše generácie určite nezabudnutelných hudobných titulov. Dnes je to v závere teda o tvorbe Iva Fischera, tak ešte jedna z pesničiek, teda dostane priestor. V 60. rokoch bola súťažnou aj na Bratislavskej líre, skončila napokon štvrtá, autorom hudby Zdenek Petr s orchestrom Karla Krautgartnera, ale v tomto prípade tanečným orchestrom Československého rozhlasu ju v dvoch termínoch točil Vašek Neckář. A je to nadčasový text vhodný aj do záveru dnešnej petrolejky, pretože keď tak na to pozerám, tak ten čas naozaj letí a uplynul aj pre aktuálnu petrolejku. Takže do počutia pri tej ďalšej sa teší a z Banskej Bystrice vám pekný augustový čas aj naďalej želá Peter Kršiak. je zahrada se zlatou dýní, léto si pod ním otvírá krám. houky mu utekly z vejkladních skříní a pak se rozběhly pámbují kam. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co by třeba... Vám... podobnou půvabné lani, jen místo srdce má děravou káť. Za dlouhých večerů vzpomínám na ní, vzpomínám na ní a říkám si ať. Koukám, jak ten čas letí, každý mu letí, tak co bych se bál. Koukám, jak ten čas letí, nechám ho letět, je zahrada se zlatou třešní, i když se holky už nechtějí smát. Mně je to lhostejný, já nejsem dnešní, život je prevít, ale já